السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد ndugu zangu na dada zangu popote mlipo na wakaribisheni tena kwa moyo mkunjufu tuendelee kukumbushana machache kuhusiana na tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala natarajia insha Allah ta'ala nyote muwazima popote mlipo na anaendelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuendelee kutulinda kutuhifadhi na kututatulia matatizo yetu na kutujalia kuwa katika manhaji ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam mpaka tukapokutana naye leo tunaingia katika e, sifa ya kwanza au tabia ya kwanza ambayo tunasoma kutoka kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupitia mukaddima mambo mbalimbali yanayohusiana na tabia Jambo la kwanza kabisa ambalo Sheikh ametuwekea hafidhahullahu tabaraka wa taala na kutukumbusha ni uchaji Mungu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema khashiyatuhum alayhi alayhim salam lillahi azza wa jalla kumwogopa kwao sana Allah subhanahu wa ta'ala na neno lililotumika hapa ni al-khashiyah na wala sio khauf kwa sababu khashia ni kumheshimu yule unayemwogopa kumheshimu kumtukuza kumpenda kutarajia khairi zote kutoka kwake na kutarajia kuwa yeye ndio mwenye kukulinda na mabaya ya aina yoyote kwa hivyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa aktharu nasi khashyatan lirabbihim walikuwa ni watu wakimuogopa wakimheshimu Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mtu mwingine yeyote kwa nini wao wawe na sifa kama hii kwa sababu wao walikuwa ni a'lamu nasi billah walikuwa wakimjua Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na kila mtu anapomjua Allah zaidi kupitia majina yake mazuri sifa zake njema uwezo wake mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala basi lazima tu mtu atakuwa na mwenye kumuogopa na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama kwa hakika wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa waja wake ni wale wataalamu ni wale wanavioni miongoni mwao hawa ndio watu ambao wanamwogopa Allah zaidi kwa sababu كلما كان المرء اعرف بالله تبارك وتعالى كان اخشى منه سبحانه وتعالى kila mtu anapomjua Allah zaidi basi hofu yake kwa Allah inakuwa ni zaidi kwa hivyo ikiwa sisi tunataka kupata hofu ya Allah, tunataka kumheshimu Allah zaidi, basi ni lazima tujibidishe kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala vyema. Mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni watu ambao wanamheshimu Allah, wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walikuwa mtume anapoteleza kidogo basi moja kwa moja alikuwa ni mwenye kujirudia na kufanya tauba ya haraka haraka ili kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na nabi Adam alayhi salam wanadahuma rabbuhuma alam anahakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin Nabi Adam alayhi alayhi salam na mke wake Hawa alayhi salam walipoteleza na kula kutoka kwa ile mti ambao walikatazwa na Allah Allah aliwaita na kuambia je siku wakatazeni kutokamana na mti huu na nikawaambia shaitani ni adui wenu tena aliyokuwa wazi kabisa basi mmoja kwa mmoja wakaharakisha kufanya tauba na kusema qala wote wawili wakasema rabbana dhalamna anfusana mola wetu hakika tumezidhulumu nafsi zetu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin na ikiwa ya allah hautatusamehe madhambi zetu na kuturehemu basi tutakuwa ni wenye hasara kubwa kabisa angalia hofu yao kwa Allah wanakiri ya kuwa dhambi hii moja walioifanya ikiwa hawatosamehewa na Allah basi Allah atakuwa na kila sababu ya kuwasamehea na atakuwa ni mwadilifu katika jambo hilo na wanakiri watakuwa katika hasara kubwa alayhi masalatu wassalam nabii nuh alayhi salam alipoona alipoona mtoto wake anaangamia akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala amwokoe mtoto wake ilipombainikia kuwa alichokifanya si sawa aliharakisha kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akafanya istighfar na tauba Allah anasema katika Qur'an wanada nuhu rabbah فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين نوح alipoweka wazina Allah الله سبحانه وتعالى على si jambo la sawa kumuombea maghfira na duaa au kumwombea mtoto wake ambaye si muislamu kolewa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akamkanya na alipokanywa na kutanabahishwa na Allah moja kwa moja ile hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na matarajio yake kwa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ilijitokeza wazi na hofu yake kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ilijitokeza wazi akasema alayhi salatu wassalam qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm akaomba dua na kusema ya rabbi mimi najalinda na wewe kukuomba jambo lolote ambalo kwamba sina ilmu nalo akakiri yeye naye kwa kusema wa illa taghfirli wa tarhamni akum min alkhasirin na ikiwa ya rabbi hautanisamehea na kunirehemu basi nitakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara kubwa kabisa hivi ndivyo walivyokuwa hofu zao hofu yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala khashya yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi sana walikuwa very much alert wako makini kabisa kumheshimu Allah na kumwabudu Allah lakini wanapoteleza tu wanakuwa ni wepesi wa kurudi kwa Allah kwa sababu wanajua adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ukali wake wanajua Allah subhanahu wa ta'ala ni tawwab ni mwingi wa kusamehea tena mwenye kurehemu vile vile nabii Yunus alayhi salam yeye alipoondoka na kutoka na na kushindwa kuvumilia pamoja yale maudhi ya watu wake na kukasirika na kuwawacha Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mitihani alipojikuta kuwa ameingia katika mitihani moja kwa moja akakiri na kumuita Allah fanada fi dhulumat akaita kwenye giza totoro akamuita Allah alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin akarini tauhid yake alayhi salatu wassalam eh, pamoja na kuwa bado alikuwa ni muwahhid akamuita Allah subhanahu wa ta'ala na akakiri kuwa yeye amaidhulumu nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala akampatia faraj na kumtoa katika tumbo la samaki na Allah subhanahu wa ta'ala akampa dawa na akaanza tena maisha yake ya da'wa alayhi salatu wassalam alimuita Allah subhanahu wa ta'ala akampokesha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akampatia akampatia nusra kutokamana na na kurba hiyo ambayo imemkumba ime vile vile nabii Musa alayhi salam ilipotokea yaliyotokea katika maisha yake akampiga yule kijana ngumi hakutarajia kumuua lakini famat akafariki na nabii Musa ikambainikia kosa ambalo kwamba amelifanya ingawa kwa kutokusudia akasema hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudhillun mubin qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwa huwal ghafurur rahim akakiri kuwa hii ni shaytani amemmislid ame na ni kazi ya shaytani na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amghufurie madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe madhambi yake na hivi ndivyo walivyokuwa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni wepesi wa kurudi kwa Allah wepesi wa kuona makosa yao wepesi wa kufanya tauba na sisi nasi tunafaa kuchukua tabia hii njema kutoka kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kila tunapo kwanza tuwe ni wingi wa kumwogopa Allah kumheshimu Allah siku zote unamwabudu Allah lakini eh, tajilu qalbuk moyo wako una hofu moyo wako una heshima ya hali ya juu kwa Allah na unapojikuta katika kosa lolote unakuwa mepesi wa kujirekebisha na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah atupatie tawfik atupatie thabat atujalie husnul khatima na atukutanishe na mitume wake katika janna yake wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullah